aurten aldaketa nagusia hori da. Eh? eh ez ditugu eh, estropadak diokatuko, eh, eh, hori Kantabriako do Euskal Herriko portu Usaian ikusten alden bezala. E, Azteko gure ligan, eh? ARC ligan eta ETE ligan emazten zat. Hor izanen dira iru edo lau leku, eh, udaguziko. Gipuzkoa eta kantabriartean banatuak izanen direnak. Eta eh, leku horietan diokatuko dira, iru edo lau estropa da, eh, ikusiko eh, zenbatetara ino upatzen alden, eta orotarat nahiko genuke hori eh, dozena bat estropada jokatu iru leku horietan, udaguzian. Nahi duerran, doni banen loitzunen estropadarik ez, ekaina ondaguntan? Ez, ez, ez, eh, hori argi da, hori dakigun gauza bakarrak asik, edo segur garen gauza <laughs> bakarraz, hori da, ekainean hasi liga hori, ez dela ekainean hasiko eta beraz donibaneko estropada ez dela jokatuko. Eh? E, dena den donibaneko bestekin lotua zen, eta ez dira izanen, beraz ez da eginen. Ari ginen ikusten udantzeak egitea, baina hor planteamendu berriarekin uh, dugu aurten iparaldean ez dela jokatuko estropadarik. Momentuz, e, argiak aski, aski koloretsu berde alderat <laughs> jotzen dute, baina hori bakarrik da Espainiako eh, gobernuaren eh, gabe. Eh, nahi du dena prez da egiteko. Teknikoki eh, osasun protokoloak eh, prestatzen ari dira, azken eh, setasunak lotzen ari dira. Eh, Euskadiko gobernua eta Kantabriako gobernuarekin ere ahemanak eh, baiko dira. Baina momentuz, eh, egoaldeko lujaldetan hasteko, Espainiak du gobernatzen, eh, krisi alerta baita, beraz gobernu autonomoek ez dute eskurik erabakietan momentuz. Eta hori aldatzen ez deno, ez dira gauzak desblokatzen ala. Eh? Orduan, uh, nonbait erabaki politikoak badira ere gibelean. Orduan, Espainiak eh, hori askatuko duelarik uh, estatu hori, hor berdin... gauzak desblokatuko dira eta intzinatzalko dira. Alarez, zuek zuen aldetik e, belana egin duzue, egutegi bat e, markatua duzue, hemendik eta ustailera? Bai, e, pausoz pauso abiatuko gira, bo hor e, bilkuraren ondotik e, protokolo, do liga antolatzeko protokoloa e, finduko da, he, maiatza bukaera arte. Eta beraz, e, ideia da ekain astapen astapenean, protokolo hori aurkestea, e, bai kantabria eta euskadiko e, kidol e, arloko administrazioi, hoien honi izateko eta ondotik eh, egon beharko da eh, ba, Madriletik e, erabakitzen denarekin. Horren beha ikusi egon beharko da. Bixente Txegarai, bada lapurdikoen dako, menturaz bada ere beste parametro bat, da mugarena, etxia dela mementoan? Nola eginen duzue? Ba hori da gure burua uste handia. Eh? bertze parametro guzien gainetik, edo, ala, aparte, badugu guk ere bertze parametro hori, gu girela frantxez gobernuaren uh, aginduen menpe ere, beraz ez dira bortxaz uh, eh, egualdean izanen dituzten direktiba berdinak, entrenatzeko momentuan eta kompetizioak egiteko momentuan. Beraz, gure asmoa itzateke, egoaldeko ekipak bezala joatea Gipuzkoara entrenatzera, uretara entrenatzera horiek posibe izanen dutenean, hortako mugak pasatu beharko dugu, eta gaur egun ezin da. Ez kompetitzeko, ez entrenatzeko. Beraz, lantzen ari gira hor eh, ligarekin, euro eskualdeen arteko eh, baimen bat izaten alden, gure kasuan hasteko pixka bat, eh, gaz gaindiko langileen, langilek duten estatusa ukaiteko gukere.